Keçən dərsdə 8-ci hədisdə bir neçə vəsifləri dedim ki, nə vaxtsa rastıma çıxsa deyəcəm. Onlardan bir çoxunu tapmışam, bir neçəsi qalır. Demək, saçları ayrılmağa meyilli olarsa onları ortadan ayırardı. Sözü Buxarinin səhiyində gəlir. İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v saçlarını alnına tökərdi. Müşriklər isə saçlarını tağ ayırardılar və əldə saçlarını anlarına tökərdilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allahın ona buyurduqları istisna olmaqla digər işlərdə kitabı əlinə uyğun hərəkət etməyi xoşlayardı. Sonralar isə o, saçlarını taz ayırmağa başladı. Ortadan ayırmağa. Ağzı iri, 9-cu hədisdə indi keçəcək məclisdə gələcək. Ön dişlərinin arası azacıq aralı, Bu hakta bütün hadisler zayıftı. Yicane Ebu Hureyre'nin hadisidir ki orada ön dişleri güzel idi deyilir. Necə nəzirliyi göstərilir. Boynu sanki cilalamış eyyəl də gümüş kimi parlayırdı. Bu da 12-ci hədisdə gələcək. Bugün keçəcəyik. Əzaları orta ölçülü Bu da yenə 14-cü hədisdə gələcək. Bugünkü hədisdə. Qarnı sinəsi ilə Bu da Peyğəmbər s.ə.v-in 14-cü hədisdə Əbu Tufeylin orta xilqətli bir adamdır. Sözündən aydın olur ki, həm boyu, həm də onun nə köklə araq olduğu o orta xilqətli sözdən göstərilir. Subut olunur. Libasını çıxaranda bədəni nur saçardı.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 Mən Cəbir ibn Səmuranın belə dediyini eşitdim. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm ağzı bayir, gözləri əşkəl və dabanları mənhus bir adam idi. Şöbə dedi, mən Simaqdan ağzı dali nədir deyə soruşdum simaq ağzı iri deməkdir, dedi. Mən gözləri əşkəl nədir, deyə soruşdum. Simaq göz yarığı uzun deməkdir, dedi. Mən dabanları mənhus nədir, deyə soruşdum. Simaq dabanının az ətli olması deməkdir, dedi. Əvvəlcə hədisin hökmü barədə bu hədisi İmam Əhməd, Muslim və Tirmizi rəvayət etmişdir. Hadis sahih hadistir. Hadisin ravisi Cabir İbn Samura Abu Khalid Cabir İbn Samura İbn Cunade İbn Cündeb Es-Suvay radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesidir. Hicretin 76. ilinde vefat etmiştir. Bu hadisi Simak izah edir. ağzı valey bildiyi ki, ağzı iri deməkdir. Lakin bu daha geniş mənanı ifadə edir ərəbcə. Ağzı böyük, yaxud geniş, yaxud dişləri iri deməkdir. Bir çox mənaları var. Və ərəblər ağzı iri olan adamdan xoşları gələr, ağzı balaca adamı isə bəyənməzdilər. Simak gözləri əşdəl, ifadəsini, cümləsini göz yarağı uzun kimi izah edir. Bu da yanlış izahdır. Yanlış izahdır. Qazı İyyad demişdir. Alimlərin yekdil rəyinə əsasən Simakın bu kəlməyə verdiyi izah yanlış və aşkar bir səhvdir. Düzgün izahı isə alimlərin üzərində ittifak etdiyi izahdır. Abu Ubeyd və Qarib yəni kəlmələrin izahına dair yazılmış kitabların müəllifləri nəql etmişlər ki, şəklə gözün ağlığında olan qırmızılıqdır və bu tarifə layiq bir xüsuslətdir. Şəhlə isə göz bəbəyində olan qırmızılıqdır. Buradan nə nəticə çıxır? Yəni, əşkəl deyəndə, gözləri əşkəl, gözünün ağlığının qırmızıya çalması nəzərdə tutulur. gözünün ahlığı kırmızıya salırdı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onuncu hadis yine Cabir ibn Samura radıyallahu anh demiştir. Ben aylı bir gecede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Eyninde kırmızı libası var idi. Ben bir ona baktım, bir de aya. Mence o aydan daha güzel idi. Bu hədisi Tirmizi sünən əsərində rəvayət etmişdir və bu Həsən qərib hədisdir. Bu hədisin yalnız Əşəf tərəfindən istinad edildiyini bilirik, demişdir. Muhammed Nasrəddin Albani də bu hədisi zəif hesab etmişdir. Çünki hədisin isnadında keçən Əşəf ibn-i Səvvar el-Kindi zəif və etibarsız ravidir. Hədis özü zəif olsa da, lakin hədisdə keçən Peyğəmbər s.ə.v-in qırmızı libas geyməsi və ay kimi gözəl olması digər hədislərdə öz təsdiqini tapıb. 11-ci hədis Abu İshaq demişdir, bir nəfər Bəra ibn-i Azibdən Peyğəmbər s.ə.v-in üzü qılınc kimi idimi? deyə soruşdu. O da xeyr, Onun üzü 14 gecəlik ay kimi gözəl idi, deyə cavab verdi. Bu hədisi İmam Əhməd, Buxari və Tirmizi rəvayət etmişdir. Hədis səhi hədisdir. Ravi barədə əvvəlki hədislərdə danışmışıq. Bəra İbn Azibin kim olduğu barədə. Burada sual verilir. Peyğəmbər s.ə.v-in üzü qılınc kimi idi. İbn Həcər rahiməhullah demişdir. Sanki sual verən adam Bəra İbn Azibdən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin üzünün qılınc kimi uzun olub olmadığını soruşmuş. Bəra da ona xeyr, ay kimi deyə daha ətraflı cavab verərək onun üzünün ay kimi həm yerdə, həm də nurlu olduğunu bildirmişdir. Yaxud sual verən adam onun üzünün qılınc tək parlaq olub-olmadığını soruşmuş və Rada ona xeyr, ay kimi deməklə onun aydan da gözəl olduğunu xəbər vermişdir. İbn Həcərin sözü bitdi. Qeyd etmək lazımdır ki, əvvəlki hədislərdə xəbər verildiyi kimi Peyğəmbər s.ə.v-in üzü tam yerdə deyildi. Yerdə vari demək olar, amma tam yerdə deyildi. Burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu həyatda üzünün 14 gecəlik ay kimi parlaq olduğu bildirilir. Lakin qeyd edim ki, bu möminlərin cənnətdə olan vəsidir. Diqqət edin rəvayətə. Səhl ibn Səad rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir. Ümmətimdən 70 min nəfər hamısı birdən cənnətə daxil olacaq onların üzü 14 gecəlik ay kimi gözəl və parlaq olacaq. Səhiyyə Buxarədə Digər bir hədisdə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdu. Cənnətə girəcək ilk zümrədə olan kimsələrin siması 14 gecəlik ay kimi gözəl və parlaq olacaq. Cənnətdə onlar nə tüpürəcək, nə burunlarından serik ifraz edəcək, nə də təbii ehtiyaclarını rəf edəcəklər tər şəkilində bədənlərindən çıxacaq. İşlətdikləri qablar qızıldan, daraqları isə həm qızıldan, həm də gümüşdən olacaq. Buxurdanlarında ud yandırılacaq. Onların tərindən müşk qoxusu gələcək. Onlardan hər birinin iki zövdəsi olacaq. Bu qızlar elə gözəl və elə zərif olacaqlar ki, dərilərinin altından ayaq sümüyünün iliyi görünəcək cənnət əhlinin arasında nə bir ixtilaf, nə də kin-küdurət olacaq. Özləri də can bir qəlb olacaqlar. Onlar isə hər axşam Allahın şəninə təriflər deyəcəklər. Bu hədisi də buxar rəvad edir. Buxur, yandırıldıqda ətir saçan, qatıran, ağac və s. Buxurdan isə içində buxur yandırılan kiçik qabdır. Ud isə vətəni Hindistan sayılan, yandırılanda xoş iy verən ağacdır. Əlbəttə ki, cənnət udu bildiyimiz uddan fərqli olacaq. 12-ci hədis Abu Hureyra radiyallahu anh demişdir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm ağ ah, bəniz idi. Sanki dərisinə gümüş örtük çəkilmişdir. Saçları da dalğavari idi. Bu hədisin isnadında keçən Salih ibnə Əbul Əxdər adlı ravi zəif və etibarsız ravidir. Elə bu səbəbdən də bu isnad zəif hesab edilir. Lakin bu hədisin dərəcəsini qüvvətləndirən digər hədislər var. Və bu hədislərin sayı o qədər çoxdur ki, bu hədisin dərəcəsi səhih dərəcəsinə qədər yüksəlir. Əlavə şərh üçün silsilə hədis-i sahihəyə baxa bilərsiniz 2053-cü hədisin şərhinə. Hədisdə sanki dərisinə gümüş örtük çəkilmişdir deyir. Bu cümləni izah etməmişdən qabaq bu hədisin ravisi barədə sizə məlumat verim. Məşhur səhabədir. Abu Hureyra Abdurrahman ibn Səxr Əd-Dəvsi Əl-Yəməni radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin məşhur səhabəsidir. Əbu Hüreyrə pişik cığaz atası deməkdir. Pişik cığaz atası. Əgər biz onun adı ilə ləqəbini müqayisə etsək, görərik ki, Abdurrahman, yəni Ər-Rəhmanın qulu, Allahın ən çox sevdiyi adlardan biridir. Əbu Hüreyrə isə əcaib, qəraib bir ləqəbdir. Lakin buna rəğmən Allah subhanahu teala bu sahabəni məhz bu ləqəblə insanlara tanıtmışdır və sevdirmişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun üçün belə dua etmişdir. Allahım, bu iki qulunu, Abu Hureyranı və onun anasını insanlara sevdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin duası da rədd olunmazdır. İndiyə qədər insanlar onu sevir sevməyənlər demək Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi sevmirlər. Əbu Hüreyrə icrətin 7-ci ilində Məhərrəm ayının ortalarında Xeybərin fəthindən əvvəl İslam dinini qəbul etmiş və müsəlman olduğu gündən ta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vəfat etdiyi günədir. Yəni hicrətin 11-ci ilinin Rabiyyəl əvvəl ayına dək onun yanından ayrılmamışdır. Bu sahabə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən 5374 hədis rivayet etmişdir. Cəmi 3 il, 2 ay Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanında dərs almış sahabə hamıdan çox hədis rivayet etmişdir. Bu da həqiqətən möcüzədir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin möcüzəsi. Dikkat edin, Abu Hureyre rivayet etmiştir ki, Bir dəfə mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlib dedim, Ya Rasulullah, mən səndən çoxlu hədislər eşidirəm, lakin onları yadda saxlaya bilmirəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm paltarının ətəyini aç deyə buyurdu. Mən də paltarımın ətəyini açdım. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əlləri ilə sanki nəsə oğuzlayıb paltarımın ətəyini atdı və ətəyini yığ dedi. Mən onu yığdım və bundan sonra heç bir şey unutmadım. Nəhayət Hicrətin 59-cu ilində radiyallahu anhu vəfat edir. Dərisinə gümüş örtük çəkilməsi, yəni onun dərisinin ağlığı gümüş tək bərq vururdu. Burada Abu Hureyra ağlığı deyəndə Peyğəmbər s.ə.v-in dərisinin dümağ olduğunu qəst edəmir sadəcə bu ağlığın gümüş tel parladığını nəzərdə tutur. 13-cü hədis Cabir ibn Abdullah radiyallahu anh rəvayət edir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm demişdir. Peyğəmbərlər mənə göstərildi. Baxdım ki, Musa aleyhissalam Şənua qəbiləsinin kişiləri kimi nə çox kök, nə də arıqdır. Məryəm oğlu İsanı aleyhissalamı da gördüm. Baxdım ki, o hamıdan çox Urva ibn Məsuda oxşayır. İbrahim aleyhissalamı da gördüm. Ona ən çox oxşayan isə dostumuzdur. Burada Peyğəmbər s.ə.v özünü nəzərdə tutur. Cəbrail aleyhissalamı da gördüm. Baxdım ki, o ən çox Dihyəyə oxşayır. Bu hədisi Muslim və Tirmiz rəvayət etmişdir. Hədis səhih hədisdir. Cəbir Əbu Abdurrahman Cəbir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram Əl-Ənsari Əl-Xəzrəci Əs-Səlimi Əl-Mədəni radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ən nümunəvi səhabələrindəndir. İkinci əqabə beyyətində ha belə ağac altında Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə beyyət gətirənlərdən olmuşdur. Peyğəmbər s.a.v. birlikdə 19 döyüşdə iştirak etmişdir. Həmsinin öz zamanında Mədinənin müftisi olmuşdur. Nəhayət icrətin 78-ci ilində 94 yaşında vəfat etmişdir. Peyğəmbər s.a.v.dən 1540 hədis rəvayət etmişdir. Ən çox hədis rəvayət edən 7 sahabədən biridir. Buxari və Muslim birlikdə ondan 58 hədis, ayrı-ayrılıqda isə Buxari 26, Muslim isə 126 hədis rəvayət edilmişdir. Siyar Ələmin Nübələ əsərində 38-ci tərcümə ihaldır. Peyğəmbərlər mənə göstərildi. Ola bilsin ki, bu ona İsra gecəsində göstərilmiş və ola da bilsin ki, o bunu yuxuda görmüşdür. Hər ikisi ehtimal edilir. Şənuə qəbiləsi. Bu, Yəməndə Şənuə ləqəbi ilə tanınmış Abdullah ibn Kəb, ibn Abdullah, ibn Malik, ibn Nasır, ibn Əl-Əzdə mənsub bir kənddir. Bəzi rəvayətlərdə də Əzdü Şənuə deyilir. Həm ləqəbi, həm də babalarından birinin adı. Bu qəbilənin adına verilib. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Musa ve İsa aleyhisselamı vəsvedir. Lakin müxtəsər olarak. Birinde yalnız ne kök, ne arı olduğunu bildirir, Diğerinde ise sadece sahabıya benzerir. Lakin diğer hadislerde Musa ve İsa aleyhisselam barədə ve Sellem bu sözleri deyib. Mən İsra gecəsində Musanı gördüm. qara buğdayı, hündür boylu və qıvrım saçlı bir adam idi. Qıvrım saçlı bir adam idi. Lab Şenua qəbiləsinin kişiləri kimi. Məryəm oğlu İsanı da gördüm. Orta boylu, al yanaq, ağbəniz və nazik saçlı bir adam idi. Hədis Səhih Əl-Buxaridir. Başqa bir hədisdə deyilir, İsa dolu bədənli, orta boylu bir adam idi. Bu hədis də səhih müslimdir. Yenə bir rəvayətdə Peyğəmbər s.ə.v demişdir. Musa isə qarayanız, cüssəli və dalğavari saçları olan birisi idi. Bu rəvayət də səhih əl-Buxaridədir. Urva ibn Məsud İsa Peyğəmbərə oxşayan sahabə Urva ibn Məsud ibn Muattəb Əs-Səqafi radiyallahu anh Məkkənin fəthindən sonra Hicrətin 9-cu ilində müsəlmanlar həcc ziyarətinə gəldikləri zaman İslam dinini qəbul etmişdir. Muğir ibn Şöbənin radiyallahu anhının əmisidir. Bu həmin urvadır ki, birinci dərsdə sizə onun barəsində danışmışdım. Müşriklər Hüdeybiyyə sülhündə onu nümayəndə olaraq Peyğəmbər s.ə.v-in yanına göndərmiş və nəhayət o geri qayıtdıqdan sonra onlara demişdir. Məhəmməd həqiqətən də sizə xeyir, əminəmanlıq və islah olunmağınızı təklif edir. Onun təklifini qəbul edin. O həmin uğurludur. Və nəhayət hədisin sonunda mələyə oxşayan sahabə Dihyə ibn Xalifə İbn Farva İbn Fadalə Əl-Kəlbi radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sahabəsi hicrətin 6-cı ilində Heraklın yanına göndərdiyi elçisidir. Ən yaraşıqlı sahabilərdən biridir. Bədir döyüşündən əvvəl müsəlman olmuşdur. Cəbrail əleyhissalam əksər hallarda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına Dihyənin qiyafəsində gələrdi. Usam ibn Zeyd radiyallahu anh rəvayət edir ki, bir dəfə Ummu Sələmə radiyallahu anhə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanındaykən Cəbrail onun yanına gəlib onunla söhbət etdi. O çıxıb getdikdən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ummu Sələmədən soruşdu. Bilirsən o kim idi? Ummu Sələmə bu Dihyə idi, dedi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və ona heç nə bildirmədi. Sonralar Ummu Sələmə deyərdi. Vallahi, Allahın Peyğəmbərinin sallallahu aleyhi və səlləmin xütbəsini eşidənədək, xütbədə onun Cəbrail olduğunu bildirənədək, mən onun dihyə olduğunu güman edirəm. Hədis Səhih Əl-Buxarədir. 14-cü hədis Səid Əl-Cüreyli demişdir. Mən Abu Tupeydin radiyallahu anh'un belə dediyini eşittim mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmi görmüşəm. Bu gün artıq məndən başqa yer üzündə onu görən bir kimsə qalmamışdır. Mən ona Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin mənə vəsf etdirim, dedi. O, ağ dərili, olduqca yaraşıqlı və orta xilqətli bir adam idi. Abu Tufeyl radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sahabəsidir. Amir İbni Vasilə İbni Abdullah Əlleysi Əl-Kinani Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Mədinəyə hicrət etdikdən sonra dünyaya gəlmiş və mömin ikən vida həccində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi görmüşdür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəfat etdikdə onun cəmi 10 yaşı var idi və hicrətin 110-cu ilində vəfat etmişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən 100, 100 il sonra bunu niyə xüsusilə qeyd edirəm? İbn-i Umar radiyallahu anhına rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ömrünün axırında, yəni hicrətin 10-cu ilində bizə işə namazını qıldırdı ve salam verdikten sonra ayağa kalkıp dedi bilirsiniz mi bu ceza hansı cezadır? Hakikaten 100 ilin tamamında bugün yeryüzünde olanlardan bir kimse kalmayacak. Bu sahabe de 110 yaşında vefat edip tam 100 ildən sonra həmin sahabə sonuncu sahabədir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dediyi kimi. oldu. Bu da Peyğəmbər s.ə.v-in həqiqətən də Allahın rəsulu olduğunu, həmçinin dediyi hər bir sözün haqq olduğunu və gec-tez gerçəyə çevrildiyini bir daha sübuta yetirir. Orta xilqətli deyilikdə nə çox hündürboy, nə də bəstəboy, nə çox kök, nə də arıq, nə dumaq, nə də qarayanız olduğu nəzərdə tutulur. Hədisi Muslim və Abu Davud rəvayət edir. Hədis səhih hədisdir. Bu fəslin sonuncu hədisi 15-ci hədis İbn Abbas radiyallahu anhına demişdir. Rasulullahın sallallahu aleyhi və sələmin ön dişlərinin arası azacıq aralı idi. O danışdığı zaman ön dişləri arasından nur kimi bir işıq saçdığı görünərdi. Bu hədisi həmçinin Təbarani Muacəmül Kəbir və Beyhəqi Dələlin Nübuvva əsərində rəvayət etmişdir. Hədisin isnadında keçən Abdüləziz ibni Əbu Sabit Əz-Zuhri mətruq, yəni tərk olunmuş ravidir. Muhammed Nasiruddin Albani Daif-ül Cəmi əsərində bu hədisin zəif, daif ciddən, yəni olduqca zəif olduğunu demişdir. Hədisin ravisi barədə qısa məlumat verək İbn Abbas. Abul Abbas, Abdullah İbn Abbas İbn Abdülmuhtalib Əl-Həşimi radiyallahu anh hicrətdən az əvvəl dünyaya gəlmiş və Məkkənin fəthindən sonra ata-anası ilə birgə Mədinəyə hicrət etmişdir. Təqribən 30 ay Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin səhabəsi olmuşdur. Hicrətin 68-ci ilində 71 yaşında vəfat etmişdir. İbn Abbas radiyallahu anhına müfəssirlərin imamı və ən çox hədis rəvayət etmiş 7 sahabədən biridir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən 1660 hədis rəvayət etmişdir. Buxari və Muslim birlikdə ondan 75 hədis, ayrı-ayrılıqda Buxari 120, Muslim isə 9 hədis rəvayət etmişdir. Siyar Aləmin Nübələ 51-ci Ərzümeyhal Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu bağrına basıb Allahım ona hikmət öyrət. Digər rəvayətdə Allahım ona Qur'anı öyrət demişdir. Və bu səbəbdən də Qur'an-ı kərimi ən gözəl bilən sahabələrdən olmuşdur. Ən gözəl bilən. Bir başqa rəvayətdə İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ayaq yoluna getdi və mən onun üçün bir qabda su qoydum. Ayaq yolundan çıxandan sonra Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bunu kim qoydu deyə soruşdu. Ona bu haqda xəbər verildi və o belə buyurdu. Allahım, dini başa düşməyi ona müyəssər et. Beləliklə, biz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin xilqətinə aid bu fəsli tamamladıq. Və Allahdan istəyirəm ki, bizlərə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi doğru düzgün tanımağı, onun yolunu tutub getməyi, onu hamıdan çox sevməyi, onunla birlikdə həşr olunmağı və cənnətdə onun yanında olmağı nəsib eləsin. Amin. Bunun üçün onu səmimi qəlbdən sevmək gərəkdir. Bu xüsusda İbn-i Qeyyim Cələl Əfam fi Fadl-i Salat alə Muhammedin Xeyrül Ənəm əsərində gözəl sözlər söyləmişdir. Deyir ki, insan sevdiyi kimsəni nə qədər çox yada salarsa, xatirələrində onu nə qədər çox canlandırarsa, onu sevməyə təhrik edən yaxşı əməllərini və göstərdiyi qayğını nə qədər çox xatırlayarsa, ona olan sevgisi qat-qat artar, onun üçün bir az da çox darıxar və tam qəlbi ilə ona bağlanar. Onu yad etməkdən vaz keçəcəyi və yaxşı işlərini yada salmayacağı təqdirdə isə, qəlbində olan, olan sevgisi azalar və heç bir kimsə üçün məhbubunu görməkdən daha əziz və onun yaxşılıqlarını yada salmaqdan daha sevimli bir şey yoxdur. Bütün bunlar onun qəlbində artdığı zaman dili ilə məhbubunu mədh edib tərifləyər və onun yaxşı əməllərini yad edər. Beləliklə də bu, qəlbində olan məhəbbətin ya artmasına, ya da azalmasına səbəb olar. İbn-i Qeyyimin sözü burada bitir və Ənəs ibn-i Məlik radiyallahu rəvayət etdiyi bir hədisi xatırlamaq istəyirəm. Bu hədisdə bir nəfər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşur ki, qiyamət nə zaman qopacaq? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də ona sən qiyamətə nə hazırlamısan deyə buyurur. Adam, heç bir şey hazırlamamışam. Mən sadəcə Allahı və onun rəsulunu sevirəm deyir. Peyğəmbər s.ə.v də ona belə buyurur. Sən sevdiyin kəslə bir yerdə olacaqsan. Ənəs radiyallahu anh deyir ki, biz Peyğəmbər s.ə.v-in sən sevdiyin kəslə bir yerdə olacaqsan sözünə sevindiyimiz qədər heç bir şeyə sevinməmişdik. Digər bir rəvayətdə səhabələrdən biri Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gəlib deyir, Ya Rasulullah, mən səni özümdən də, ailəmdən də, övladımdan da, var dövlətimdən də çox sevirəm. Mən evdə olanda səni xatırlayır və səni görənə qədər rahatlıq tapa bilmirəm. Lakin hər ikimizin öləcəyini xatırlayanda düşünürəm ki, sən cənnətə girəcəksən və Peyğəmbərlərə xas olan yüksək mərtəbədə olacaqsan. Mən isə Allah bilir hara düşəcəyəm. Qorxuram bir daha səni görməyim. Onda uca Allah bu ayəni nazil etdi. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ və həsunə uləykə rafiqə. Kim Allaha və onun elçisinə itaət etsə, Allahın özlərinə nemət bəxş etdiyi peyğəmbərlərlə, sidq ürəkdən inananlarla, şəhidlərlə və əməli salihlərlə birlikdə olacaq. Onlar necə də gözəl dostlardır. Hər kəs Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi sevdiyini iddia edə bilər. Lakin hər kəsə onu həqiqi mənada sevmək və onunla birlikdə cənnətdə olmaq nəsib ediləcəkmi? Qoy hər kəs özü özünə bu sualı versin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə olan sevginin həqiqi olduğunu sübuta yetirmək üçün isə bu nəsiyyətlərə əməl etmək gərəkdir. Diqqət edin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tutub getmək, onun verdiyi hökmləri tərəddüdsüz qəbul etmək, onu tez-tez yada salmaq, adı çəkiləndə salavat gətirmək, onun gətirdiyi dini hər tərəfə yaymaq, onunla görüşməyi arzulamaq, onun sevdiyi kimsələri sevmək, nifrət etdiyi kimsələrə nifrət etmək. Bu deyilənlərə əməl etsəniz, Peyğəmbər s.ə.v-i həqiqi mənada sevmiş olacaqsınız. Sonunda sizə bir müjdə verin. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh rəvayət edir bu hədisi. Hədisi yaxşı-yaxşı dinləyin və qulağınızda sırqa edin, əzbərləyin, yadınızdan çıxarmayın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu hədisdə belə buyurmuşdur. Ümmətim içində məni ən çox sevən kimsələr o kəslərdir ki, onlar məndən sonra yaşayacaq və hər biri ailəsinin və mal dövlətinin müqabilində məni görmək mümkün olarsa, məni görməyi mənimlə bir yerdə olmağı təmənna edəcək. Yəni, razıdır ki, ailəsini, var dövlətini fəda eləsin, təki Peyğəmbər s.ə.v-i görsün, onun yanında olsun. Digər bir hədisdə yenə Əbu Hureyra radiyallahu anh rəvayət edir ki, bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qəbristanlığa gəlib dedi, salam olsun sizlərə, ey bu diyarın mömin sakinləri, Allah istəsə, biz də sizə qovuşacaq. Qardaşlarımızı görməyimizə ümid edirəm. Sahabələr soruşdular, biz sənin qardaşların deyilikmi, ya Rasulullah? Peyğəmbər s.ə.v buyurdu, siz mənim sahabələrimsiniz. Qardaşlarım isə hələ dünyaya gəlməmiş kimsələrdir. Digər rəvayətdə, qardaşlarım isə məni görməyib, mənə iman gətirən kimsələrdir. Sahabələr soruşdular, hələ dünyaya gəlməmiş kimsələrin sənin ümmətindən olduğunu necə tanıyacaqsan, ya Rasulullah? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bir deyin görək. Əgər bir adamın alnında və ayaqlarında ağ ləkə olan atları olsa və bu atlar rənginə başqa rəng qarışmamış qapqara atların arasında olarsa, bu adam öz atını tanımazmı? Sahabələr, bəli, tanıyar ya Rasulullah deyə cavab verdilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Heç şübhəsiz ki, onlar da qiyamət günü dəstəmaz almaqdan dolayı üzləri parlaq, əlləri və ayaqları nurlu halda məhşərə gələcəklər. Hamıdan əvvəl hovuzun başına gələn kimsə mən olacağam. Biləsiniz, itmiş dəvə qovulduğu kimi bir çox insanlar da mənim hovuzumun yanından qovulacaqlar. Mən haydi bura gəlin deyə onları səsləyəcəm. Cavabında mənə onlar səndən sonra dində dəyişikliklər etmişlər deyəcək. Onda mən deyəcəyim, Allah onları məndən uzaq eləsin, uzaq. Hədisdən açıq aydın görünür ki, onu sevənlərdən və onunla bir yerdə olanlardan olmaq üçün namaz qılmaq lazımdır. Namaz. Rabiyə İbn-i Kəb Əl-Əsləmi radiyallahu anh rəvayət edir ki, Bir gecə mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə bir yerdə qaldım. Həmin vaxt mən ona dəstəmaz almaq üçün su və digər ehtiyacı olan şeyləri gətirdim. Onda o mənə istə deyə buyurdu. Dedim, cənnətdə sənin yanında olmaq istəyirəm. Dedi, yoxsa başqa bir şey istəyirsən? Dedim, istədiyim elə budur, ya Rasulullah. Buyurdu ki, Elə isə çoxlu səzdə etməklə, yəni namaz qılmaqla öz muradına çatmağına kömək olur. Namaz qılmayanların vay halına. Onlar nə Peyğəmbər s.ə.v-i sevir, nə də onunla bir yerdə olacaqlar. Onların yeri haradır? Bu haqda Uca Allah nə buyurur? Möminlər Cənnət bağlarında bir-birlərindən günahkarlar barədə soruşacaqlar. Sizi səqərə, yəni cəhənnəmə salan nədir? Günahkarlar deyəcəkdir. Biz namaz qılanlardan deyildik. Kasıbı da yeritməzdik. Batil sözlər danışanlarla birlikdə biz də batil sözlər danışardıq. Və ölüm yəqinliyi bizə gələnə qədər haqq hesab gününü yalan hesab edərdik. Allahdan istəyim budur ki, Allah subhanahu teala bizlərə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yolunu tutub getməyi, onun buyruqlarını tərəddüdsüz qəbul etməyi, onun sevdiyi kimsələri sevməyi, nifrət etdiyi kimsələri nifrət etməyi, həqiqi möminlərdən olmağı nəsib eləsin, ömrümüzün axırına qədər bu yolda sabit qalmağı, öləndə də sabit, la ilə illallah deyib bu dünyadan köçməyi, ha belə qəbirdə olan suallara cavab verməyi, qiyamət üçün Peyğəmbər s.ə.v-in ən yaxınında olanlardan olmağı və onlarla birlikdə bərabər cənnətə daxil olmağı nəsib eləsin. Subhanəkə Allahümma və bihəmdikə şədə ən lə ilə ilə əstəxvuruka və atubu iləyik.